Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 6, 1992 Natatag ang Apostolic Vicariate of Baguio mula sa dating Apostolic Vicariate ng Mountain Province. Ito ay binubuo ng Baguio City at buong lalawigan ng Benguet, pinamamalakad ng 47 pari. 24 ang diocesan at 23 naman ang kabilang sa mga religious congregations. Tinutulungan sila ng may dalawang siyam na religious sisters. Magkalipas naman ng 12 taon, 2004, ginawang Diocese of Baguio ang Apostolic Vicariate na pinamumunuan ni Bishop Carlito Sanson ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.